ukivitaja viwili tayari ushavitofautisha ukivitaja viwili ukisema kuna aqida na itikadi ukileta taarifu ya aqida na taarifu ya manhaj tayari taarifu inaonyesha juu ya tofauti ya vitu na hutumiwa taarifati ya vitu kuonyesha utofauti wa vitu wameulizwa wanawachuoni suala hili kuhusiana na jambo la itikadi na kuhusiana na mambo ya manhaji ومنهم العلامه بن عثيمين رحمه الله تعالى ما الفرق بين العقيده والمنهج في المعنى وهل وهل في الامر وهل في هذا الامر السعه وهل في هذا وهل في هذا الامر سعه هذا ni ipi tofauti baina ya ya aqida na manhaj wa hal fi hadha al-amri sa'atun je katika jambo hili kuna upana wa jambo kwamba watu waogelee wanavyotaka au wafahamu vile wanavyotaka قال رحمه الله الجواب المنهج اوسع من العقيده لان المنهج هو ما يسير عليه العبد في عقيدته واقواله وافعاله والعقيده ما يعقد عليه في قلبه هذا من جهه هذا من جهه akasema rahimahullahu ta'ala manhaj ina ukunjufu na upana zaidi kuliko itikadi kwa sababu itikadi ni kile ambacho anakwenda anatembea juu ya kitu hicho juu ya mwenendo huo mja katika itikadi yake katika kauli zake na katika vitendo vyake lakini itikadi ni yale ambayo mtu anayaitakidi ameyafunga ndani ya moyo wake hili ni katika upande mmoja kisha akaendelea kusema wa min jihati ukhra falmanhaju fil ghalib yakunu fil umuri dhahira lakini katika upande mwingine manhaj inakuwa katika mambo ambayo ni ya nje kalahlaqi walamali wama ashbahaha, kama vile tabia na matendo, yani amali na vile vyenye kufanana na hivyo. Akhlaqi za watu ni katika manhaji. Je, akhlaqi zake zikoje? Akasema wala aqidatu takunu fil umuri albatina, itikadi inakuwa katika mambo ya ndani. Hadhani farqani akasema hizi ni tofauti mbili hizi ni tofauti mbili fa idha qila mathalan manhaju ahli sunnati wal jamaa fahuwa yashmalu al aqidata wa yashmalu al a'mala wal akhlaqa panaposemwa manhaji ya ahli sunna basi huwa pamekusanya hilo linakusanya itikadi na linakusanya amali pamoja na tabia walihadha شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العقيدة الواسطية في منهج أهل السنة والجماعة ذكر ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالأعمال والأخلاق شيخ رحمة الله تعالى عليه akasema kwa ajili شيخ الاسلام ابن تيميه Taymiyyah كتاب العقيده الواسطيه aqidatu منهج اهل السنه والجماعه ametaja yale yanayofungamana na itikadi na yale yanayofungamana na al-akhlaq kadhalika na yale yanayofungamana na al-a'mal hayo ni maneno ya Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala aliyoyataja katika fatawa ala tariq na yamekusanywa katika vitabu vyake vingine katika makalati zake kwa hiyo katika sura ya kutofautisha mambo haya mawili tunapata kuona kwamba itikadi na manhaji aqida ni jambo la ndani manhaj ni jambo la nje au inapotajwa aqida itakusanya vitu vyote lakini namna ya kuiendea ile itikadi yake ambayo ni itikadi ma ya'taqiduhu alabdu min alimani imani billah ومتابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن منهجه وطريقه وسبيله wa لكن lakini ile njia yake, mwenendo wake, mapito anayopita katika yale anayoyaitakidi katika imani yake, tauhidi yake na katika kumfuata kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni katika yale yanayoonekana kwa watu sasa. Kwa hiyo, je, yaweza mtu kwamba akawa amesalimika katika itikadi lakini ame amepotoka katika manhaj na tukamhesabu kwamba yeye ni sunnia kama ni mwanamke la huyu hawi sunniyun ama sunnia huyu atakuwa ni mtu wa bid'a katika watu wa bid'a mtume alivyowataja makhawarij kwa sifa walizoshikamana nazo katika muonekano na ibada ule muonekano wao katika ibada zao namna wanavyoswali namna wanavyofunga mpaka mtume akawaambia masahaba atadharau mmoja wenu swala yake kwa swala zao funga yake kwa funga zao huu ni muonekano wa nje lakini je itikadi watakayokuja kuitakidi sasa mwenendo watakaopita katika ufahamu wa kitabu na sunna je ni katika manhaji ya wal jamaa la na ndio huyu muadha alivyokuja kumuuliza ummu lmuminin akamwambia aharuriyatu ant akasema lastu biharuriya mimi si katika haruria namna tu ya kuuliza ile manhaj ya kuyaenea mambo katika kumwabudia na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na katika kumfata mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam kwa tunavyosema kwamba ile lile jambo la mwanzo la umakhsusi wa mwanamke wa sunna kwamba huyu ni mwanamke wa sunna au ameshikamana na kitabu na sunna katika ufahamu wa wema uliotangulia ni aqidatan wa manhaja, itikadi yake na manhaji yake awe ni sunniya, awe ni sunnia kweli kweli. Hebu angalie wanawake wa kisahaba radhiallahu anhunna walivyokuwa wakiifahamu itikadi ya sawasawa sawa. Hadithi zenye kuzungumzia juu ya uluullahi subhanahu wa ta'ala sehemu ya hadithi hizo zinasimuliwa na wanawake au zinaegemezwa kwao kama hadithi ya istiwa illahi ala arshi miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi ya ummi almu'minin ummi salama radiyallahu ta'ala anha kadhalika hadithi ya jaria aina allah mtume alivyomuuliza allah yuko wapi qala allah qalat allah fi samaa sama wa man ana qala anta rasulullah Allah yuko wapi jaria akasema Allah yuko juu mimi ni nani akamwambia wewe ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala huu ni katika upande wa itikadi namna ilivyosalimika itikadi yao namna walivyokuwa wakiyafahamu mambo wakifahamika wanawake wa sunna na wanawake wa bid'a kwa suali la mama Aisha radhiyallahu anha kwa Muadha kwa hiyo jambo la mwanzo ni alama ya mwanzo ya kumjua mwanamke wa sunna ni kule kushikamana kwake na kitabu na sunna katika ufahamu wa wema waliotangulia na hili linaongozwa katika kuliendea kwake kwa kushikamana kwao na jambo la kutafuta elimu ya kisheria hirsuha ala talabi alilmi shar'i kupalake mwanamke wa sunna katika kutafuta elimu ya kisheria na huu ulikuwa ndio mwenendo wa wanawake wa kisahaba radhiallahu anhunna amepokea al-Imam al-Bukhari na Muslim rahimahum allahu ta'ala عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سعد بن مالك بن سنان الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما تاتيك ناتيك فيه تعلمنا مما علمك الله ابو سعيد بن الخدري رضي الله تعالى عنهما سيما يا kwamba jaat imra'atun alikuja mwanamke mmoja ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kwa mtume wa Allah sala na salam ziwe juu yake faqalat ya rasulullah dhahaba ar-rijalu bihadithik wameondoka wanaume na hadithi zako wakija wanabeba msikitini wanaondoka zao au katika mikutano ambayo wewe unakutana nao unakuwa uko nao pamoja mara nyingi wanachukua hadithi zako wanaondoka nazo sasa tunaombi sisi kwetu tunakuomba wewe faj'al lana min nafsika yawman naatika fihi twakuomba utujalie utuwekee kwenye nafsi yako siku moja sisi tutakujia wewe ndani ya siku hiyo tuallimuna mimma allamaka Allah utufunze sisi katika yale ambayo aliyokufunza Allah subhanahu wa ta'ala faqala rasulullah sallam ijtama'na fi yaumin kadha wa kadha fi makanin kadha wa kadha kusanyikeni katika siku fulani na siku fulani katika eneo fulani fajtama'na wakakusanyika faatahunna rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahu Allah wakakusanyika mtume akawafunza katika yale ambayo aliyofunzwa na Allah subhanahu wa ta'ala alhadith hii kuonyesha kwamba wanawake wa kisahaba namna walivyokuwa wanapupa katika kutaka fiqhi katika kutafuta fiqhi ya dini yao hirsuhunna ala talabi alilm hirsuhunna ala tafaqquhi biddin ala tafaqquhi fi ddin pupa lao katika kupata elimu katika dini na hii ni khasisa ya almar'atu as-sunniya ni jambo mahsusi la wanawake mwanamke wa sunna wakitofautiana na wanawake wasiokuwa wa sunna wao mikusanyiko yao inakuwa haihusiani mno au halipewi kipaumbele jambo la kutafuta elimu ya kisheria wakikaa wamekusanyika basi huwa ni darasa duara zitajwe aya za Allah na hadithi za mtume halafu watu watie fikra zao na mawazo yao darasa duara na mifano ya vitu kama hivyo lakini wanawake wa kisahaba wanawake wa kisahaba asalafiyat wao jambo la kutaka elimu katika dini yao wao walilipa kipaumbele katika namna hii wamuombe mtume sallallahu alayhi wasallama aje awafunze wao yale ambayo yanafungamana na dini yao hili ni jambo la mwanzo na hili ni jambo jingine hili ambalo ni kama kusema ni jambo la pili au ni alama ya pili ya kumjua mwanamke wa sunna lakini laingia kule kule katika kushikamana kwao na kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia au itakuwa kwamba swala la kushikamana na sunna ndiyo marejeo ya kumjua mtu wa sunna alama ya mwanzo itakuwa ni pupa lake katika kupata fiqhi katika dini kutafuta elimu kwa sababu talabu ilmi faridhatun ala kulli muslimin jambo la kutafuta elimu ni jambo la lazima kwa kila muislamu mwanamme mwanamke na Allah alipotaja malipo ya amali njema na imani akasema ikiwa ni mwanamme au mwanamke sasa as yeye tatamayazu bihadhihi alkhasais bihadhihi sifat bihadhihi simat mwanamke wa sunna anajipambanua na kujitofautisha kwa hizi alama kwa hivi vitu mahsusi ambavyo vinamhusisha yeye ili kujiulikana kwamba yeye ni mtu wa sunna kushikamana kwake na kitabu na sunna kusalimika kwake kwa itikadi yake na manhaji yake kulipa mbele jambo la kutafuta elimu katika dini hilo ni jambo jingine kadhalika katika kumjua mwanamke yupi ni mwanamke wa sunna ينبغي لها ايضا ان تتعامل مع المسلمين معامله طيبه بل ومع الكافرين inatakikana kwa mwanamke wa sunna kutaamal pamoja na waislamu wenzake muamala uliokuwa mzuri bal kadhalika si wanawake wa Kiislamu tu bali vile vile na vile vile waliokuwa makafiri kwa muamala ambao uliokuwa mzuri fa inna Allah azza wa jalla yaqulu fi kitabihi alkarim waqulu linnasi husna Allah anasema ndani ya kitabu chake kitukufu nasemeni kuwaambia watu maneno yaliyokuwa mazuri waqulu linnasi husna semeni mema semeni mazuri kuwaambia watu وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الله anakuamrisheni nyinyi kurejesha amana kutekeleza amana kwa watu wake وقال عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا na mukisema fanyeni uadilifu وقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين enyi ambao mlioamini kuweni ni wasimamizi wa uadilifu ni mashahidi kwa ajili ya Allah hata kwamba jambo litakuwa ni dhidi ya nafsi zenu au kwa wazee wenu wawili na jamaa wa karibu in yakun ghaniyan au faqiran fallahu aula bihima akiwa ni mwenye uwezo au ni fakiri allah yeye ni bora zaidi kuliko wawili hao fala tattabi'u lhawa an ta'dilu musifuate matamanio mukaacha kufanya uadilifu wa in talwu au tu'ridhu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira sawa ikiwa nyinyi mtakengeuka au mkupuuza hakika Allah yeye ni mwenye habari kwa yale mnayoyatenda wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wala isiwapelekee kuwachukia watu kutokufanya uadilifu fanyeni uadilifu hilo linawakurubisha zaidi katika uchaji kwa hiyo asije akajiona mtu kwamba yeye amekaa katika itikadi na manhaji ya sawa yeye ni sunnia akaanza kuamiliana kwa muamala uliokuwa mbaya na wasiokuwa wanawake mfano wake kuwakata pasi na kuwafahamisha kuto kusema nao pasi na kuelekeza kuto kuwafunza yaliyokuwa ya sawa kuto kuwalingania katika yaliyokuwa mema kuto kutaka kuwa wao ni kama yeye huu si katika muamala si katika alama za mwanamke wa sunna bali akaingia mtu mpaka kuanza kuwakufurisha watu kuwabidaisha watu na kuwafasikisha watu bila ya hoja na burhani bila ya nasaha adinu an-nasiha dini nasaha qulna liman ya rasul allah qala ma qala waliaimmati almuslimina waliaimmati wa ammatihim nasaha ziende kwa viongozi wa Kiislamu na waislamu wao kwa wao لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم mtume anamwambia ali radhiallahu anha radhiallahu anhu allah kumwongoza mtu mmoja kupitia kwako wewe ni bora kwako wewe kuliko ngamia mwekundu kuishi na watu vizuri kusema na watu maneno yaliyokuwa mazuri kutekeleza amana ambazo mtu kabeba au kabebeshwa nazo kuto kuwachukia watu kwa sababu tu hawako kama yeye si katika manhaji ya ahlusunna waljamaa kwa sababu haya yanaingia katika mlango wa akhlaq na haya yanaingia katika mlango wa da'wa muonekano wa mtu namna tu anavyoonekana mtu wa sunna mwanamke wa sunna ile madhhari yake ambayo ni katika manhaji yanakuwa ni da'wa ule muonekano wake unamlingania mwanamke asiyekuwa yeye awe na yeye anataka awe kama yeye namna ya ule muonekano wake anavyoamiliana na wanawake wenziwe majirani zake ndugu zake rafiki zake katika jamaa zake wa karibu na wengineo katika wanawake isiwe yeye kwa sababu ya kwamba ameingia katika sunna akaleta farqa katika familia pasi na kuwaelekeza watu au kuwalingania watu au kuwafahamisha watu hiyo si katika manhaji ya sunna wal jamaa ahlusunnati waljamaa wana huruma zaidi kwa watu kuliko watu wengine wote na hii ni katika simati zao ni katika zile alama zao ambazo zinawapamba wao tuwe na huruma na watu tuamiliane na watu katika muamala uliokuwa mzuri na hayo yalikuwa ndiyo yalikuwa ndiyo manhaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam hebu muangalie yeye na ammi yake muangalie yeye na watu waliomzunguka waangalie wanawake wa kisahaba Asma binti Abi Bakar radhiallahu anha pamoja na mama yake ambaye alikuwa ni kafiri mwanzo wake kadhalika na wengineo katika wake za mtume na baba zao kama alivyokuwa Ummu Habiba na baba yake Abu Sufiani kabla ya kusilimu na wengineo katika wanawake wa kisahaba namna gani walivyoamiliana nao muamala baina ya muislamu na muislam muamala baina ya muislamu na asiyekuwa muislamu hapa hatujazungumza bado nukta nyingine baina ya muamala wa mwanamke wa sunna na watu wa bid'a hili ni katika mlango mwingine kama muda utaruhusu kadhalika nayo tutaizungumza ili kumjua huyu ni wa sunna na huyu ni wa sunna si wa sunna kwa sababu isije ikapelekea kwamba kuufungua mlango huu mpaka ukapita kiasi sasa ukawa hauna mipaka la una mpaka wake huu ile huruma ile inakuwa ni huruma ya kisunna katika manhaji alusunnatu waljamaa katika khasais almar'ati as-sunniya ni mulazamatuha bilibasi alislami bilibasi shar'i ni kule kulazimiana kwake na vazi la kisheria vazi la Kiislamu wa an tabta'ida an at-tashabbuh bi a'da'i islam na ajiepushe na kufanana na kujifananisha na maadui wa Kiislamu hili ni jambo la kimsingi ajilazimishe mwanamke wa sunna ni kujilazimisha kwake na hijabu shar'iyya na hijabu shar'iyya imegawanyika katika vigawanyo viwili hijabu shar'iyya kuna hijab almakan na hijab allibas hijabu ya sehemu ambayo anaishi mwanamke wa Kiislamu katika mazingira yanayomzunguka kadhalika na libas eh, na hijabu ambayo ndiyo libas katika mavazi ambayo anayavaa mwanamke wa Kiislamu hatakani ajifananishe na yale ambayo yanafanana nayo na wanawake wa Kiislamu na haya yamekuja katika sheria yamezungumzwa na Allah subhanahu wa ta'ala mwongozo huu unakuja kutoka kwa Allah akimwamrisha mtume sallallahu alayhi wasallama awambie wake zake kadhalika na mabinti zake na wanawake wa Kiislamu kama aya ilivyokuja katika suratul Ahzab aya nambari 59 ya ayuha nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain ewe mtume waambie wake zako na watoto wako wa kike na wanawake waumini wajishushie juu yao shungi zao, dhalika adna an yurafna, hilo linapelekea zaidi wao watambulikane, hilo linapelekea zaidi wao kutambulikana. Fala yudhain wasiuziwe wao. Manhaj, mambo ya nje, mwanamke wa sunna anavyoonekana tu ajulikana kwamba huyu ni mwanamke wa sunna katika muonekano wake wa nje. muonekano wake wa nje namna ya vile ambavyo unavyoonekana wakati kutere, ilipoteremka aya ya hijab na namna walivyoitabikisha wanawake wa Kiislamu wanawake wa kisahaba ni dalili iliyokuwa wazi ya kuonyesha namna gani walivyokuwa wanawake wa masahaba walivyokuwa wepesi katika kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala vazi lake na eneo ambalo analokaa mwanamke wa Kiislamu lazima limstiri awe katika hijabu sehemu ambayo yeye yuko nayo na haya ni kwa sababu ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala waqarna fi buyutikunna na kaeni tulizaneni katika majumba yenu wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, wala msidhihirishe mapambo wala msijishahue ule kujishahua kwa wanawake wa mwanzo wa kijahilia. yani mwanamke anatoka uso wake uko wazi, unaonekana mapambo yake. Hivi ni vitu viwili kwa pamoja, hijab ambayo ni mavazi na hijab ambayo ni eneo ambalo anakaa mwanamke katika wanawake au watu wa bid'a wanapoizungumza aya hii waqarna fi buyutikunna wao husema kwamba hili jambo mahsusi kwa wanawake wa kisahaba na wanawake wa mtume sallallahu alayhi wasallam yani wake zake lakini sisi ufahamu wetu wa kitabu na sunna au sunniya sunniyu anarejesha ufahamu wa kitabu na sunna katika ufahamu wa masahaba je wao ndio walifahamu hivyo kwamba hii ni aya makhsusi kwa wake za mtume sallallahu alaihi wasallam aljawabu la wanawachuoni tokea wa kisahaba na wanafunzi wao na zama za kati na kati na wakati wetu wa sasa wao hawakufahamu hivyo bali lajidatu daima liliftita wao wanasema laysat alayatu khasatan bin nisaa bin nisaa an-nabii sallallahu alayhi wasallam bal hiya amatun lijamii nisa'i lijamii nisa'i almu'minin haikuwa aya hii ni makhsusi kwa wake za mtume bali aya hii inawaenea wanawake wote waumini illa annaha nazalat fi nisa'i an-nabii sallallahu alayhi wasallam bali isipokuwa aya hii iliteremka kuhusiana na wake za mtume wayashmalu sa'ira na nisa'il mu'minin hukumuha lakini hukumu yake inayoenea wanawake wote wa kiumini fajami'uhunna ma'muratun an yalzamna buyutahunna, wote hao inawaamrisha kulazimiana na majumba yao wote. Hili ni jambo ambalo ni la mwanzo, hili ni jambo la mwanzo kabisa. Wanawake, asili ya mwanamke wa Kiislamu ni kulazimiana na nyumba yake, kutoka kwake ni kwa haja, miongoni mwa haja zile ambazo zinazingatiwa katika Uislamu na ndiyo maana wanawake wa kisahaba wao walikuwa la yakhrujna illa lilhaja hawatoki isipokuwa kwa haja fakunna kama qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ta'ala anhu fi qawlihi ta'ala fajaatuhu ihdahuma tamshi ala istihya akamjia Musa mmoja wao katika wanawake wawili wale anakwenda hali ya kuona haya qala laysat bisalfa'in minan nisa sio mwanamke ambaye ni salfa salfa wa hiya jari'atun mwanamke aliyepituka mipaka katika ushupavu mwanamke msusuavu mwanamke ambaye ni shupavu mwanamke jeuri laysat bisalfa ay jari'a خراجة ليست بخراجة ولا ولاجة كما قال ها أه كما قال كما قال مجاهد من جبري رضي si mwanamke mwenye kutoka toka sana wala mwenye kuingia huku na huku huku kaingia akatoka huku leo kule kesho huku yeye kiguu na njia tu wala si mwenye kuingia huku na huku wala kutoka huku na kule wadhi'atan thawbaha ala wajhiha mwanamke mwenye kuiweka nguo yake kwenye uso wake huyu mwanamke alipokuja, ambaye ndo akawa mke wa Musa alayhi salam alikuja ameufunika uso wake na ndio asili ya mwanamke wa Kiislamu sio bisalfa mwanamke jeuri shupavu kupita kiasi mgumu wa tabia sio hivyo hayuko hivyo yeye na athari hii ameisahihisha Al-Hafidh Ibn Kathir rahimatullah ta'ala alayhi katika tafsiri yake Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha katika yale aliyopokea Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala anasema kharajat saudatu ba'dama dhuriba al-hijabu lihajatiha alitoka sauda mke wa mtume radhiyallahu anha baada ya kufaradhishwa hijab na katoka kwa ajili ya haja yake wakanat imra'atan jasimatan la takhfa ala man ya'rifuha alikuwa ni mwanamke mwenye mwili hafichikani kwa mwanamume ambaye anamjua anamjua anajua kwamba huyu ni sauda radhiyallahu anha faraaha umar radhiyallahu anhu umar akamwona sauda radhiyallahu anha faqala ya sauda ama wallahi ma takhfina alaina Umar radhiallahu anha akamwambia Sauda mbona hujifichi nasi fandhuri kaifa takhrujin hebu jiangalie namna gani unavyotoka qalat akasema radhiallahu anha ha akasema mama Aisha fankafaat raji'ata akawa ni mwenye kurejea wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti na hali ya kuwa mtume wa Allah yumo nyumbani mwangu wa innahu layataasha wa fi yadihi arqun mtume saa salam anapata chakula cha mchana mkononi mwake mtume ana mfupa wa huwa aladhmu alladhi alayhi baqiyatu lahm ni mfupa ambao una vijinyama nyama hivi fadakhalat faqalat ya rasul allah sauda radhiallahu anha akaingia ndani akasema akamwambia ya rasul allah inni kharajtu libadhi hajati faqala li umaru kadha wa kadha nilitoka mimi kwa moja ya haja zangu akanambia umari hili na lile moja akanambia hili akanambia na hili qalat fa auha allah ilayhi ha thumma rufi anhu hivi allah amempa wahi yeye kisha umeondoshwa kwake lakini mfano wa maneno kama hayo mtume sallallahu alayhi wasallam akasema innahu kad udhina lakunna an takhrujna lihajatikunna hakika pameruhusiwa kwenu nyinyi mutoke kwa ajili ya haja zenu sasa maneno haya ya mtume sallallahu alayhi wasallam wakawa wameyafahamu baadhi ya wanawake na wanaharakati katika watu wa bid'a kwamba mwanamke muda wa kwamba ana haja basi yeye atatoka tu muda wowote ule ambao yeye anataka na mambo hayapo katika hali kama hiyo mambo haya yanachukuliwa mwanzo na aya asili waqarna fi buyutikunna hili ndiyo jambo la mwanzo qala an-nawawi rahimahullah ta'ala hadha alhadith dalilun likhuruji almu'tadda alipokuwa anaizungumza ile hadithi ya Jabir ya kwamba shangazi yake alifiliwa na mumewe ah, shangazi yake alifi, al, aliachwa na, na, na, na mume wake fa aradat an tajudda nakhalaha akataka kwenda kupalilia au kuishughulikia mitende yake mwanamke yule alivyotoka mmoja katika wanaume akawa ni mwenye kumkataza fazajaraha rajulun an takhruj akamgombeza mwanamume mmoja katika masahaba kutoka faatati nabiya sallallahu alayhi wasallam faqal akamjia mtume na mtume akasema bala fajuddi nakhlaqi fa innaki asa an tusaddaqi au taf'ali ma'rufa nenda kashughulikia mitendo yake mitendo yako huenda wewe ukatoa sadaka au ukafanya jambo lililokuwa ni jema sasa aya hizi na hadithi hizi ufahamu wake unarejeshwa kwa maswahaba wao wenye wao je wanawake wa kisahaba walikuwa waingia wakitoka huku na kule